Internet ipagai arantxa eta Euskal Txiolarien artean traula bat nagusi. Bai, Twitteren eh, itzgako nagusi batzu agertu dira, je suis moralia eta moralia naiz eta agonago Javier de Andres, arabako aldun nagusiak eta Iñaki Oiarzabal PPko lege biltzar kideak dira traula horren oinari edo inspirazioa bederen sortu dute, gaur egungo hizkuntza politika kritikatu baitute, hizkuntza politika Euskal euskarari begira euskararen kontura bizi diren elkarteei leporatu die bildu batasuna eta hor dabilen jendi laiearen alde lan egitea eskuineko kideak morraia hitza morraia hitza baliatu du espainolez beraz itzori morraia esaldiuntan itzultzen aliteike lankide batek errandidanaz gutxi gora nike espainola bildu batasuna eta kakaontzi guzi hori olako zerbait itzulpen sinpista baten egiteko eta sare sozialak berotu dira. Uh, je suis moralia traularekin edo moralia naiz eta agonago nire beste hainbat bezala hogei urtez musutruk euskal gintzan al, aldudan ekarpena emaiten. Ba ni euskara irakasle izan da euskaratik bizina izenez moralia naiz eta agonago. Eta je suis Charlie Lema agertu denetik, beste je suis hainitz agertze dira. Bai, etengabe edo zer gauzentzat, je suis malat, je suis fatige horiek itzgako bilakatzen dira, bainan gehienetan gertaldi bati lotuak eh, dira, momentu untan adibidez, je suis sur ekut frantxez gobernuaren lege proposamenari oiartzuna eginez, bi itzez labur biltzeko, lege horrekin, astakuru simple batekin edo noren telefona, e-maila edota biziaren elementu guziak kontrolatzen eta zaintzen ahalko dituzte. Entzuna naiz, eh, Euskaraz, eh, je suis entzuna naiz, eh, itzoiekin, ironiarekin, ala bat ere, Twitteren bakotsak bere abotatzen du, irudi bat gustatu zait ala ere, komiki batean bezala agertzen da, lau bineta dira, lehenean agertzen da neska bat, telefonoan mintzo, eta erraiten, tu rakros, mosten duzu, eta ondoan mutiko bat, ez, zuk mozten duzu, irugarren iruldian aldiz eh, berriz neska, eta ez, zuk mozten duzu, eta laugarren irudian Manuel Valtz agertzen da. Bon, moztuko duzie telefono hori? Eta afisa muntaketa bitxiak badira ere, emendik, urbil. Bai, bitzaz aipatu nahi nautzen ala ere agurtu haintzin. Zinez, originalak baitira afitsa muntaketa hauek nire ustiz, nire ustez, hemendik urrun ez den gik batek egin ditu. Mm -hmm. bihar <laughs> baionan iraganen den bektxo saioaren zat, eginak bektxo saioaren zat. Dark Pulu Vador kontuz badatoz lemarekin bai beldurgarria ta irudian agertzen dira lager dezetual filmeko pertsonaiak, baina aurpegiak aldatuak izan dira, birtsulariak dira. ametsar zailuz, maialen lujan biodota sustrai kolina, lazer ezpatak eskuan, bihar kaskarotenea aldeko, ikastolaren aldeko uh, ekitaldian arituko bait. dira ala, interneten itzulina bat eginez, atxabanen dituzie, muntaketa eder horiek, zazpiaketak asik, berroita mairu didagoiz berginen